Hmm. Ah, Kang Ketno รักษาศีลให้ภาวนาหรือว่าทำบุญ ว่าภาวนาว่าเข้าใจนั่งแนวเข้าใจง่ายว่าน้องว่าไปว่าทำบุญนิมุ่งหลวงฟ่อมาว่าลูกลานทำบุญหลวงพ่อว่าทำหลวงพ่อก็คิดทำนะน้องก็คิดศีล รับรักมากถ้าอยากโยมทำบุญหรือว่าทำบุญเห็นพัฒนาจิตวิญญาณของเป็นบาปทำกรรมจิตวิญญาณเอื่นจิตวิญญาณเอื่นกันนี้เราทำเชิญญาติพี่น้องเพื่อจะเป็นนิหายนิมนต์พระเจ้าประสงค์มาทำบุญปีใหม่มาพาทำบุญปีใหม่เด็กมาทำบุญบ้านเด็ก Abang faham? Ya. Dan faham pun. Vâng, cái ấn độ cũng có là thăm bà thì thăm buồn đến mong đến mong kia thì đến mắt kia đến buồn con đến chạy con đến tập ăn con tập ăn nói ốp ăn ốp nói chạy nè có thể hóa hạ thì tập ăn có thể thì nó ốp hạ thì nó chạy หายต้องกินหลงถึไจะเป็นก็ได้ลมหายใจออกใจมันก็ร้อนมันก็มีร้อนใจจะไหลได้อันนใจจะเห็นคุณเห็นคุณเห็นสวรรค์เห็นกินหลงยังเข้าใจทุกที่คนได้เข้าได้เข้าคงจากทุกที่เข้ามาสว่าค์้ามบุญหรือพักข้ามผ่อน นี้มันสิสิ่งนี้มันยากสิว่าคือความหงว่างต้องรวมกันคือความหงว่างกันโน้ดีมากก้อนนึงบางสุขจิตสุขหาสุขหาแต่ละท่าเปถามว่าผมขอใจเลย คุญเด็มันทำหน้าได้ครับวเป็นเล็กสันเป็นเส้นสีเป็นเล็กสันเป็นเส้นสีก็ไปไม่นานอันไวเป็นสันไวเป็นสี่แล้วถ้าที่จะบอกว่าไอ้ทางนะบอกไอ้ทางทางหนึ่งทางนี้กำหนดไปที่ทางโลกเพรว่าบอกปัจจัยมากทุกทางนั้นทุกทางนี้แต่ขันหาแต่ขันนั้นแต่ขันนี้ผลบาปทางเก้าก็ว่าไป

đầuยึดพระพุทธธรรมพระสงฆ์ว่าการในพุทธธรรมธรรมตั้งธรรมธรรมนันทาที่พระพุทธเจ้าเลยทีนี้พระพุทธเจ้าท่านไปแต่ละปฏิบัติภาคสมมติว่าจะขอมาเป็นพระพุทธเจ้าหรือไม่เป็นเป็นเรื่องใหญ่ที่เราไม่มาขอขออาหารทำให้คน เสียกำลังใจต้องคนเสียสมาธิไปกำลังเอาลึกกับไปลึกเข้าไปในคาถาหมาถึงก็คือเขาถึงหัวใจโอ้เขาหลอกเหมือนกันเป็นมีเป็นอะไรก็คุงยากมากมันใช่พอหลานทั้งประเทศก็เป็นด้วยกันโอ้ยมันเป็นอะไรที่มันบอกของกูมันถามของกูว่ามันแมนของกูมันก็ว่าแมนแหล้วขอชมอร แล้วปีติดตามนั้นแล้วปีติดตามนี้เอามาตามนั้นแล้วมาตามนี้แล้วมันไปเยอะที่เป็นกับสมบัตินั้นเป็นหนีเป็นไปเท่าเลยที่เทศน้เท่าไรของคนมีพระพุะเจ้าที่ประทับประสงคทำสมาธิทำบุญเห็นหลายนั่นเครื่องกำจัดป้องกันเป็นสิ่งอย่างก็คือการทำบุญ พ้เมตตาในสติจดีุ่งุองปกป้องปกป้องราษาที่ตั้งงอยู่ห้องเรียนมันจะปลอสบายและพื่นดีงามกับเขามากที่นี่แก้ปัญหาได้คือสมาธิทานศีลสมาธิจะเป็นศีลได้นะเดี๋ยวนี้ทานเรื่องของท่านเลยอาหารใจอาหารกายเลยของท่านอาหารกายเห็นบนต้ร่งโต๊ะที่อย่างนี้แเขาหน้าโฆษณาอาหารเครืงนุ่งเรงมุ้ง วิญญาอาศัยยารักษาโรคมันก็รู้แต่สัญหาร่างกายนะครับเขาหน้ามรักษาจะนุ่งก็นุ่งไปอยู่อาศัยบ้านเขาน่นนั่นนั่นเป็นคนโรคประบาดยุยารักษาโรคก็ราะยารักษาโรคทุกองค์พระเจ้าพระเจ้าสันดานเราไม่น้ามเน่าหรือว่าปรญญาทั้งโลกคือเข้าโรงพยาบาลนู่นเข้าโรงพยาบาลนี่โรงพยาบาลไหนรักษาคนว่าตายต่มีของพระเจ้าท่าว่า าเห็นใจลูกเขาเขาทำบุญรักษาพระเจ้าเห็นใจลูกแต่เห็นใจใจพระไปสวรรค์พระไปสุภาพก็ได้มาเกิดที่เห็นพระพุทธเจ้าได้แต่ผมมาเกิดแต่แกเก็บใจยู่มาเก็บใจเลยนี่เรื่องป้องกันวัดที่มีจ้างคนถึงมาตกมาตัวมาหลอกมาล่วงเขาก็ได้เสียเขาก็เสียเขาก็มีปัญญาเขาว่าอย่างเปัญญาปัญญยหลวงพ่อไปทำเอง vào tu pháp thì cũng có màu xe đi ông thấm thấm thấm thấm ông bây giờ có màu tu pháp nên xe cấm hàng cấm hàng quay nè không có được cái bản khẩu còn nữa có mắt của nên xe xe phút chúa người ta chúa phút xe người ta xe có có biết bản giá ông bây giờ này chẳng biết chưa ครูบาอาจารย์อย่าไปเชื่อถือตำราอย่าไปเชื่อยินแต่ข่าวก็รู้มาอย่าไปเชื่อที่เขาพาทำมา ให้เชื่อพระพุทธเจ้าพระเจ้าเป็นพระเอกแล้วยักษ์ก็บอกว่าของพระเจ้าพุทธศาสนาเพื่องกันทุกคนพระเจ้าเรียกมาเป็นความดีถอนจิตใจ เห็นว่านั่นแหละพระพุทธเจ้าเวลาพระเจ้าออกบวชเป็นเอง มีความหน้าก็มีความมีความก็เป็นนั้นสมาธิสมมติว่าภาวนาสติระคังก็ที่จะมีเป็นเงินจะเล่าประเทศไทยเป็นว่าต้องการทำงานมากมีสามปีที่ถึงว่าพักกับพระทีละครั้งเขาก็ได้พักเที่ยงตีปามพระด้วย ถทำบุญก็ได้ทีนี้ปีละคั้หวนวัดแดดพระพุทธเจ้าก็ช่วยปละคั้หวนวันวิธีการทางศาสนาอะไรนเห็นไหมหลพ่อหลวงนั่นนี่แหละเขาวัดตาไปแย่ลูกแย่เพียนแค่ลูกแค่เพียนผมไม่แน่แค่แค่น้ำมันประมาทแค่ลูกโป้วันแหนวันแหนของวัดของบ้านเราทำบุญ พูะเจ้าห้ามไม่ให้วัดลำตะวันโคปิดสีตีเป่าและไม่ให้ไปดูของวัดลำตะวันโคปิดสีตีเป่านั่นแต่กีตว่าถูกต้องหรืออี่แค่เห็นทุกวัดเห็นบาป้องวัดผู้ชายที่กว่าเราผู้ขวาก่อนแะผู้ผู้ใดเนี่ยผู้ใดแล้วห้านมันทะเลาะกันเพราะหึงหวงกัน บาปก็ ขอร่ำด้วยบาปยืมแล้วก็เอาขึ้นมาให้สามสามครั้งสี่ครั้งปืนตีเข้าไปให้หรือว่าให้ยืมมาแล้วรับปีแล้วจำเป็นจะต้องเป็นหนี้เป็นสินว่าต่างๆนี่เนี่ยจำนี่ยังต้องจำดีดีต้องจำมาให้ด้วยเป็นน็อตของเราหลอกก้อนทำด้วยก็สวยงามนี่มันต้องรับประเทศบุญนี่ยักบุญนี่เรียกว่า ก็เห็นคุณว่าอยากว่ามันเราคือลำด้วยสวยงามว่าที่รถที่เรือที่ดึงดึงตะเลยหามากคืออยากความด้วย เอาไปน้ำได้เพราะมีตะเลยสวยงามเมาไปน้ำด้วยว่าะแต่ว่าสังขารร่างกายก็เรียกเกิดลำแก้เก็บตายแต่ข้อนี้แห้งหัวใจนี่โรงพยาบาลไหนรักษาได้เห็นว่าได่โรค ผมเองได้ยัมไปได้ไปหาหมอกันเป็นร่างกายนะพระเจ้าสอนนี่นี่นะพระเจ้าสอนยาของพระเจ้าก็ได้ตื้อคำสอนอันนี้ตื้อหลวงพ่อบอกนี่ลมหายใจออกออกอ๋อเรารักษาได้ทุกโรคเห็นว่าต้องมีที่รักษามีมน้าที่ทำลายแล้วแต่ผู้เล่นสติดีนี่ที่เรียนหัวหัวฉันนั่งไม่ได้ฉันไม่ได้ปวดฉันนั่งไม่ได้เก็บแก้มเก็บขา เพราะท่านนั้นนี่กิเลสขีดหัวก้อนหน่อยนั่นแหละตัวกิเลสนั่นแหละตัวบาปบาปหัวก้อนหน่อยนั่งไม่ได้ท่องมันเดือนแปดเดือนเก้าเดือนที่จะต้องเห็นไปเห็นวันนี้นั่งหนึ่งนาทีสองนาทีนั่งก็ได้นั่งก็ได้แค่ขาเก็บเป็นอะไรก็ไม่ใหญ่เขาลงไปได้ที่นี่เป็นว่าแต่ถามนี่ก็อะไรเยี่ยมรถไปตามรถตามนั้นก็ได้ ไปกาธรรมะเอ๊ธรรมะที่ไหนไปธรรมะถึงของโบัวของเราไปตาที่ไหนเอ้าถึงว่าเป็นธรรมะนี่ตัวเขาถึง่เป็นยึดกันนี่ตอนไปที่โอปนัญโกน้องเขามาดู่ตนแดงตัวเขาถึงตายยึดกันนี่นั่นแล้วก็ตายมาจะคดจะได้จะรับจะกันแล้วยัง่งยักษ์ออกระหายใจไปบนกรกดานตาย ฉันอยากสวยงามฉันอยากร่ำรวยอ่านอ่านท่องแต่เขาขายเขาเ็นเสือผ่าเป็นตู้อยู่คือคือคือเศรษฐกิจแย่เศรษฐกิจแย่เดี๋ยวนี้อาหารก็กินเก่ากินน้ำคนไม่ยอมกลับคนก็ลูกหลานวันนี้เขาขายึ้นมุมก็ไปก็ถามหาเขาสักคนโบราณกินอาหารหลายเป็นโรคพยาธิถึงแต่ว่าเอาเา นเป็นตัวหน้าของกิเลสโรคไข้ไข้เจ็บเป็นพอโรคบาดเพราะทั้งนั้นนะพวกมีคนมาวันมาว้างก็ใช้ของแบบโบราณเอาของมหาแบบโบราณเอาหักพัดเป็นโอ้ยะกี้ตะกอนโอ้ยมะบาดก็เอาเอาข้องนับข้องนับกันยังข้องเล็กไปน้ำหนุ่มกู้ใหม่ต้มตับแกงความกันต้มผมทั้มผมเส้นยาไปให้โตกับทุกเมื่้ เห็นไม่ได้อาหารสิท่าน่น่าจะกินเขาเอาได้เอาอยากกินนั้นสิท่าก็ได้จะได้หลวงหามาหรูหราคุ้มเพื่อสั่งอาหารเต็มโต๊ะกินหน่อยแค่ดีมั้ดเป็นตน้าเลยที่ไหนความถูกที่ไหนความพ่อตรงนี้ยังพ่อตรงนี้ความถูกที่ไหนโลโภดำนังวันนี้มันโหความโลภเป็นอันตรายทำทั้งหลายกับโลก จากนี้นะภาคทับผลรงนี้ยัางนอกภาคทับผลพอก็ได้คือเรื่องทำทานทำบาปเรียนสายเจ็ดในจะน้อยเรียนรู้และที่เรียนดวยเรียนจานเรียนเครื่องช่วยเรียนจานเรียนปิ้งโตว่าทำบาปว่าทำบุญรู้นั่นดีไหมรู้รู้จึงจะว่าทำบุญทำบาร ตายที่ตายเทไรเลย้าเห็นประเทศไทยตายหลายที่สุดคือประเทศไทยในโลกอันดับหนึ่งของประเทศไทย อันดับหนึ่งคือตายของเรา อันดับหนึ่งคือมอเตอร์ไทค์มาตายไรเอาจริงด้วยออกจากบ้านไปเห็นทุกทุกกันเลยเพราะนี่แหละเอรเมาไปหลงรืม แก่เรื่องเสียเรื่องตายเรื่องอยู่แล้วพ่อแม่พี่น้องครูนาตายได้ขาดกันเพราะว่าเราพ่อดยาบ้าเพราะว่ายาบ้ายาบ้าเป็นบ้าอะไรกินอยู่คนน้องจะเป็นก่อปันในเปรตเจ้าหาถึงนั้นถ้ามาสอนคนถามเจ้าของมันไม่ว่าเขาเป็นคนบ่เป็นคนเป็นเจ้ว่าเห็นก็ได้เห็นน้ำมันเก้า พระพุทธเจ้าปัญหามาทุกข์ากำบาปตัดลำพบมีก็จะได้รับสรุปแต่มาดับสอนพบยังไงก็แล้วไปคนเดียวเขาคนเดียวอันนี้ก็ได้อันนี้ก็ได้ผมมีปัญญามีปัญญาจึงเห็นก็ได้ผมมีในโลกพระพุทธเจ้าก็สอนจึงเห็นได้เนาะไปถามไปถามเรื่องยำดูคนเป็นอย่างนี้เรื่องยำซึ่งพระพุทธเจ้าก็สอน อ๋อผู้เจ้าสอนทำไรบรรลุสินหามีอย่างแน่ประเทศนั้นมันก็เป็นบ้านเทวดาเป็นครอบครัวเทวดาเป็นประเทศเทวดารู้ไม่ได้เป็นเทวดาพุ่มของเทวดาเป็นยังไงหมดยักษ์คนนี้ถนงทรัพย์จะพุ่มของเปรตยึดในหัวใจ รักโลกนั่นอยากให้แน่นนัก ภาคปฏิบัติเดี๋ยวนี้มันบ่ได้ซื้ออันนี้ซื้อหลวงปู่ก็ย้ำเราปฏิเสียชีวิตเจ้ากรรมในเวรเขาไปถามแม่เขาจดเอาแล้ว ตาได้ตั้งสงตั้งใจว่าจะเป็นเพื่อนเป็นคนพวกคำสอนของพระพุทธเจ้า แล้วปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าคือใจตั้งใจคือตั้งใจไว้เพราะเขาเขาต้องถามมันว่าเขา ฉันก็เคยเห็นโอ้ยฉันต้องูฉันต้องมือเมื่อเราเป็นหน้าที่ดีกว่า เออเคยเห็นทักไปสวรรค์ไปทักมัถามคนคำตอบของจะมาจากเมื่อไหร่ได้มาจากเมื่องนรกกลับจากเมื่องนรกนรกก็ต้องรับด้วยสวยงามก็บอกว่าผมเที่นั่งด้วยสวยงามแนั่งลงเขาก็ไล่ไล่ไปน่ะวันนี้ก็ได้คือเขาเล่นจะนั่างกายคือเขาเล่นคือคนพิการบ้าไร้ความงง คนเป็นบ้าคนเป็นไรวันวันคนพิการนี่ครับว่าบางคนคนเกิดมานอนติดยาอยู่จะมีเกิดพ่อแม่พี่น้องยากหลายสำหเป็นลูกเป็นของขาดติดกับอะไรจำเป็นกันก็จะแลกนั่นก็นั่นก็จะผู้ได้ยังเป็นวัดหัวเล่าเราหัวยาขอตอบขอท่านเป็นโรคเป็นทุกข์ฐานี่ไปจากเป็นรูป นั่นขันว่ไม่เห็นนะครับหนั่นว่าเขาใจอบายภูมิทั้งสี่ที่หลังได้นะจากว่าอะไรพวกนป็อย่างเปรตละทายสัตว์เดรัจานคนทุกคนยากว่าเขาใจแล้วผมก็มีเสียผมเข้าใจเสียผมมีสมาธิผมมีปัญญาอ่าความรู้ในความสังขารเนี่ยว่าปัญญาว่าการต้องผู้อื่นว่าเสียผู้อื่นอันเด็ดยที่กันทับยุติผมมีปัญหา لكن أعتقد العلماء قال يوم العمل في النوم فلعله عامل